ushikirije ivyo navyo ni ibiki ego gira ico ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira ico ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira ico ushikirije gira ico ushikirije Mwiriwe neza bakunzi ba radio isanganiro nkuko mwamaze kuvyumva ah, no mwanya w'iganiro gicushikirije gishushikije rero mu gicushikije ku makuru mwakurikiye kuri radio isanganiro amakuru nawo twashikije akaba amakuru atandukanye mu bisata bitandukanye nuko rero mu ariko mbanze ndabibutse amwamwe mu makuru mwashoboye gukurikira kugira ngo mugire ico mwashikirije ko amakuru twabashikirije twabashikirije aho ngo leta y'u Burundi yiteguriye kwakira imigwi y'abarundi bari kubagwanira ku butaka bw'igihugu ca Kongo aho rero vyashikirije n'umukuru w'igihugu ari ku munsi wa kabiri aho umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'amenyesha makuru akaba mbere yaboneyeho muri ico kiganiro nyene kumenyesha yuko amatoni ibihumbi cumi by'isukari ari toni riteza kuzova hanze kugira ngo zize gusayiriza mu gihugu mu gihe havugwa ubukene bw'iki igifungurwa cy'isukari nayo mu bijyanye byo kwandika ibikoresho na nacyo bikoreshwa mu kuyunguruza bidaca amafaranga icyo gikorwa cyanazwemo n'utunenge tutari duke ibyo nabyo byashyikirijwe ku munsi wa kane w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati harimo no gusuzuma uko icyo gikorwa cyagenze umushikiranganji Gervin Ndirakobuca akaba amesheje ko mu kigeranyo yahawe n'abasanzwe barangwa icyo gikorwa cyo kwandika ngo basanze ibitigiri by'ibyo byuma ari byinshi cyane ngo bikaboneka ko hariho nk'abantu bashaka ku gisagara kiguma mu kajagari kubera ingingo eh, zitegerezwa gufatwa mwarabyumvise nabyo nyine muri ano makuru makuru nyine twabashikirije twarababwiye ku n'inka zirenga ijana zaramburuye mu ntarangozi mu kiringo caba bukwezi mu biro by'intara rero bijejwe ibidukikije urumwe n'ubworozi bakavuga ko ataramenya imvo izo nka zihura n'icyo kibazo cyo kuramburura ariko ngo bamwe mu bahinga mu by'amagara y'ibitungwa mu ntarangozi bakavuga ko ubwo kuramburura bishobora kuba biva ku bushuhe bwinshi inka zigira buteye n'indwara itarashobora kumenyekana imaze iminsi yica inka muri iyo ntara ya ngozi nayo mu isoko ya jabe ngo ibibanza bigera kuri mirongo itanu n'ibyo bigiye guhabwa abantu basanzwe batagira ibibanza bakoreramo na cyane cyane bamwe birirwa badandaza ibintu mu ibarabara nk'impuzu n'ivyamwa ivyo rero ngo bikaba biriko birategwa mu isoko ya Jabe aho abo bantu bazohabwa ibibanza kugira ngo bave gukora amabarabara nk'uko byasabwe n'umukuru w'igisagara yifuza ko abantu bose bajya gukorera mu masoko mu bajejwe intwaro mu ntara ya bururi ngo basa n'abagize umugenzi wo gutunganiriza aho bajejwe babanje kubasaba ico bita inzoga ibyo byashyikijwe mu nama y'akazi buramatari w'intara yagirishije abarongoye abandi mu buzi ku munsi w'ejo wa kane koroneri unidasi bandeza amaso agasaba musitani n'ababama komine yose agize intara gukurikiranira hagufi ibyo abarongoye imitumba bakora abasaba ko izo nzoga ngo abasabana ko izo nzoga ngo bahanwe kamere ngo bakugwe no muri aya mabanga muje n'umutekano mwarakurikiye ko hari umuntu umwe yitavye imana abandi mirongo n'umwe bakaba bari mu bitaro bitandukanye ibyo bikaba byaturutse ku mugizi nabi yashize uburozi mwifu ifu ku muntu yariko arayidandaza ivyo rero bikaba byabereye ku mutumba mahande ni muri komine mu rwi intara ya ayo makuru yose mwarakuriki nuko rero ayo namakuru amwamwe namuvyindere turabwiyeho ishure ya kabingo ya kabiri aho ni mu ntara rutana abanyeshuri barenga amajana ndwi bahiga batagira utuzu twasugumwe bica bituma rero baja kurondera aho bihagarika nko mashamba eka no mu misozi ivyo rero umuyobozi w'igishuri akavuga ati bikaba biteye amakenga hasaba ko bogarukirwa ko kugira ngo baronswe utwo tuzu twasugumwe n'ivyo mu makuru amwe amwe tubashikirije nandi menshi nuko rero telefone ni mugire cyo mushikirije ku makuru mwakurikiye n'andi menshi mwumvise cyo kuri radio isanganiro iterefone 7683 majana 93 61 ubusa 83 majana 93 canke 75 majana 83 majana 33 hamwe na 22 25 43 75 canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ine mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri eri kwimana muhinga bw'ivyuma yamaze kunyereka ko hari umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo mwiriwe neza ni mu alegisi inyabihanga imwaro alegisi imwaro yego yego ni amahoro ngaho imwaro alegisi yewe amakuru ya nk'uko uri kubona nk'uko kuri zewe najya nuvuga yuko ibyo bari ingozi muri komine kirere yewe mu kunkora ko nuko bajya abantu barwanye ari ibihumbi bibiri mhm. rero ikosa ritari garuka rikagwa kurya mugwi umwe yewe nabyo nasaba yuko bijya bintu n'abajya bacamanza bo baba bararuciye yuko bogerageza bakaza bararaba ukuntu bacamanza bagatunganiriza uwo ari we wese yego kuko jewe aho mperereye namabona uza mugwi ubabaza abantu bamwe bajya biyita imbonerakure bama bigenza ku bantu rero bigenza ako kaza kwigenza ko ku bya ntibize rero mwashwana ikosa rikaturuka kuba kuri mm. wewe wewe ntutunganirizwe mhm. none ko bavuga ko turi muri leta mvyeyi niko ariko tuzotunganizwa twese ku rugero rumwe mhm. Alex ndabumva rero ni kuba tutuganizwa twese ku mugabo ko bavuga yuko turi muri leta mbyeyi hmm. n'abakiri mu gihugu hmm. alex ariko nibaza yuko yego ariko nibaza yuko kandi hmm. ko hajya ujya muyobozi mu gipolisi yavuze yavuze ku banyamukinga n’abanyamakinga abanyamakinga niwe abarabira ubuzima babayemo cyane umwe umwe wese akora ibica nk'ibiriya ku buryo aba abonye bumushoboke mm, ni mu ntumbero y'umutekano ariko oya n'ahari ingingo y'umutekano mm. ntawe ubone ko umutekano w'uwundi ubangamiwe mm. wowe ubangamiwe utabibona n'ubiriho mhm. hagire wowe agatungurana umutahati yewe ubuzima bwanjye burabangamiwe aka kazi niko ndakora ndagaheze ariko usanga atari umutahe yomuha rero urumva umuntu bamurekera ubuzima bayemo niba mhm. baba bagomba bakura mu ibarabara niba bakure mu ibarabara mugabo ariko kwitwaza ibicanke biriya bose mhm. numvise ibya mvugo yavuze umenga ni kugomba kubakura mu ibarabara rero mhm. hageze na cyenda byumva umuntu nibamurekera ubuzima bayemo ntawe ubona ko ubuzima bw'ubundi bubangamiwe mwene bwo akabyibonera mm. urakoze alexi nibabareke bipfire nabi yego bagomba kubakura mu ibarabara naho bavugisha ukuri murakoze mugire ijoro ryiza undi munyoye ku murongo alo alo bikunza paul wasuwatswe na paul nyiroro iburaza iburaza ikunda konda nyiroro konda konda cyangwa mhm. ni mayonga mwiriwe neza mwake mwiriwe mwiriwe mhm. jewe jewe ni guteye ibyatsi nk'ibyo murozi yafashe agashyira uburozi mu ifu mhm. yagombye gushaka kuki ni shekani yamugendeye yagomba guhonya abantu bo mu rugombo mm. mbega inkoreka itemera yuko uburozi buhari bo barakeneye yuko uburozi buhari basa nkabivana urumva ngira ngo n'abanyagihugu kera ndanga umurozi kweri mm. ubwo murozi ntarondegwe ahanwe kuko abo bantu ni benshi kuko ndamaze kumva yuko bamaze gupfa abantu babiri yego amatohoza ariko arakogwa ahantu hose baba barozinda babwira ati bareke kuroga kuko ntacyo bimaze kuroga radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'itatu ikiganiro ni gicu ushikirije mu gice umushikirije ku makuru mwakurikira cyo kuri radiyo isanganiro eric w'imana ashari muhinga bw'ibyuma jean marie mayunga niwe muri kumwe alo mwiriwe neza amahoro cyane mm, tuganira nande niyo nkuru samweri niyo nkuru samweri muherereye mu kigoma goma tone mugende komine kayogoro mm. yego rero ugiye cyo nagomba gushyikiriza mm-hmm. agomba kumaza gushimira umukuru w'igihugu mm-hmm. eh, kuri ibyo bijyanye n'ayo matoni iyo sukari numvise iropa hanze ikaza mm. mu gihugu cy'u Burundi mm-hmm. yego icyo ni mbere manje kumukengurukira ariko ariko hari ikindi kintu gisigaye ikintu mhm. kijyanye n'ibitoro yego ubona agaco nyine kigira ko ingufu nk'uko nyine mm. ni ukuri amateka yobandanya yiyongera kurusha ibintu uko yahora mm. icyo rero nicyo manzi gukenguruka mhm. reka nshinga rero ko umubishya yagiye gufata agaswa ubwo burozi n'iyo nzoga nyafata atabutse mu ifu uwo mm. ni umubishya mubi mhm. none yagomba yagomba barundi bose batikire bari ngaha mu gihugu cy'uburundi mhm. ahubwo uwo muntu ntarondegwe yego kandi arondewe baca bamushyira mu gasho amwe atarofa yaravuyeyo arofuma aherayo yego eh, ubwo ibyo birababaje ibyo birababaje kwica umuntu atacyo muri ko murapfa nawe bari ikintu muhaye mupfa ntiwe cya wifuza guca umwica kuko mm. siwe yaremye abo bantu yego Eh, hari munsi ni ikebuke umuntu wese azi neza ko ari umubisha ari muri iki gihugu cy'uburundi ni ikebuke mm. n'ukuri yego eh, areke kutaronona ubuzima bw'abanyagihugu mhm. sibo baremye twaremye n'imana bari duhungabaniza ubuzima bwacu imana yaduhaye urakoze yego samuel sawa sawa hanyuma iki kibazo cy'ibitoro nacyo nyine barabe ikije kurere kuko ni ikintu gikenewe cyane mm. yego ijoro ryiza sawa na mwebwe ubundi bunyuranye ku murongo eh, gute mayonga amahoro cyane ko wari watebye kunyakira none oya turi kutuvugana n'abandi yewe ni cyiza mu gatumba cyiza mu gatumba mhm. eee eh. yego rero nagomba kuvuga ku byerekeranye n'akajya kibazo mwabuze cy'isukari mm. rero nagomba amenyeshe leta n'ukuri ko gukora ibishoboka byose nka tebye mm. no mu gatumba emwe ni ikindi kintu nta niyo tukibona mhm. ikibazo cy'isukari dufise abana batonya mm. bakenera agasukari agacayi mm. yewe ni ukuri nk'uko namwe numva abanyepolitiki bamwe bakivuga ko yuko baterera ibyiyumviro mm-hmm. bakwiye gukora ibishoboka byose ni ukuri twebwe no mu gatumba yarabuze bose burundu yego natwebwe tuba hafi ku mupaka wa kongo mm-hmm. iyo usimbiye aho muri kongo ni ukuri usanga isukari rijya nawe kuko mm. urabona ko badashobora no kuyemera ku izino mm-hmm. usanga ari ingorane ni ukuri yego urumva nk'uko bayigora bavuga yuko bagiye kuwukemura bakwiye gukora ibishoboka byose no kuri icyo kibazo bakaraba ingene bagitunganya eh, tubyizere ko bigiye kuzotorerwa inyishu yego ni ukuri murakoze ijoro ryiza sawa radiyo isanganiro ryishyushikirije ku isazi birenze ku minota cumi n'indwi ikiganiro twakira mwebwe banywanyaho muri hose telefoni izazi ni nyine ubundi munyura aro telefoni e irindwi e e mm, mm. mhm. na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana icenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na zitatu majana icenda mirongo itatu na zitatu munywe ku murongo haro mwiriwe cyane muvuge cyane dushobora kumvikana yego bwana ni butoyitoma ah butoyitoma n'amahoro eh n'amahoro mm gice mushikirije yego cyane yego cyane cyane ajya kuri mwavuze kujya mu muntu hariya hariya amuntu se ya Mm. hari burya muntu yagobye ibyaragiye w'umwigisha nani burya mm. eh, mhm. muntu ukabita nane gugwe nane gugwe be ntibaramutora amatoza aracabandanya aya matoza n'abandanye kabisa bamufate ibyo bintu ntibibaho aho ntibibaho nibamurondera yego kuko kuza kwica urwaruka rwa kadosa ibyo bintu nibamurondere kabisa nibamurondere mm. hanyuma rero ibisigaye aho uzeya aho muri komine gatarama mu kayanza buri umwe we yishe umwana mwana bamunikishije umugozi bagenzi banjye ubu bubishaga yemwe muri iki gihugu zomera bite ko muri iki gihugu cyacu cy'uburundi cyahora kirimo abantu bagwije iki kigongo n'ikibabagwigayemo ibi bintu byateye n'ibiki biragoye abo bantu babarondere kandi babahane kabisa kugira ngo n'abandi baje batinye kabisa na cyane cyane eh hanyuma reka mhm. n'uyu muntu yashyize uburozi mu ifu y'abantu ku ifu y'umudandaza kugira ngo hapfe igihugu cyose mm. kabisa niba murondere reka niba murondera ngo areke kumutora reka turindire amatohoza akore kuko bariko ararondera eh. ba niba barondero babisha kabisa babahanure impanuro zibabereye kwa kweri yego ama rero mwirambere kuri radiyo sanganyiro kandi nabwo mukanya kanya yavuga kuko nta makuru yose yamura twumvise ntiyavuga rero byase yiwanyu iwacu iwacu ino mu ruyigi ino ntitwigeze twumva radiyo sanganyiro kabisa nta na rimwe rivugiramwo imirongo myinshi kabisa nta byatsi ariko tuyumva gatanu kuri gatanu eh, nibyo Eric mu buhinga bw'ibyuma yabyumvise eh. afadikanije nabo bajeje gukora by'ubuhinga bazoja barabikosora yego kandi hanyuma rero jewe kabisa je numva umenga n'ikindi gihe mm. n'ikindi gihe tuba turi mu kiganiro twumvise bitameze neza mhm. twumva twobakura ku murongo ko nibaza ko atacakiri ntoya ntacakirimo mutubwiye kuko urumva iradiyo niyanyu muteza kuvuga eh. aho mwumva bitagenda neza hanyuma bagakosora twobakura burya kuko dufise eh, iyi mirongo y'iradiyo twobakura tukababwira ko bitarimo biragenda neza ni byiza cyane mwirambire mutamwa nuko mugije urugyiza wese mahoro mahoro ubundi munyakumurongo alo mahoro mahoro amahoro cyane akazina kanyu ndi fabiyano itaba fabien itaba nagomba mbashimye ko ikimushikiranganzi mm. ujya wo muri ntuzeye mhm. yavuze ko bagiye gufashanya na leta y'uburundi kugira baturondere ifumbire mhm. n'igitoro ndibaza kizoca kiboneka mm. umunyoye agatelefoni kamworohereje ariko yariko aravuga ibijanye n'ivyo yumvise agafumbira n'igitoro alo yewe nyitagiza imana tomasi muri ruyigi mu cyumba gacoko ego genda rwanda babwiye ibyo byerekeye kweri isukari ego kwenda emu na twebwe ino yacuba kweri ntakiri ntayiriyo iyo sukari hmm. e, tuba dukeneye kweri ko yobonekana kweri muri gisuru ego ego turabishima rwose twizere yuko izoboneka muzoyironka twizere ko izoboneka muzoyironka ababijejwe bari ko baravyiga izoboneka no kwizera sawa rero yego mugire ijoro ryiza eh mugire umugoroba mwiza yego namwe radio isanganiro ku isazi bizinze ku minota mirongo ibiri n'ibiri undi munyoye ku murongo aro amahoro cyane yego tuganira nande bumuziranira abanyagihugu yego ni amahoro ariko siniko ndabumva neza akaradiyo kari iruhande yanyu kariko katugora reka ndayiva iruhande yego igiraho gato ni kuvuga rero jamari akazina kanyu ni kuvuga rero nagomba nshime ku igihe umukuru w'igihugu avuze yuko isukari igiye kuva hanze ijye mu burundi tone zirenga zingahe yego ariko akazina kanyu sinabamenye akazi gerard mm, muherereye gagera aya ndo muri komine ntego ariko umutobe barunyangiza mm, ntego eh. ntego duga ku ijambo kijyanye perezida yavuze mm. yuko isukari igiye kuboneka mu minsi itari mikeya ni mm-hmm. ukuvuga abantu bamushimira rwose isukari yabaye nabi rwose ibintu byo kuzimba nkaca mvuga nkaca mu kurya muramatayo hariya eh, ibururi kwa kwaje amakuru bavuze mu mwanya uheze mhm burya ni kuvuga si ari ibururi munyagihugu telefone nawe nyine ntikamworohereje alo undi munyaka murongo mwiriwe neza amahoro cyane amahoro amahoro ni Fredina mhm ubwa mbere na mbere wa n'umwanyi bose ariko barakora n'abatarakura mhm Fredina muherereye eh, mu gisagara ca Bujumbura mhm bigohojewe rwa mbere na mbere ntangure gutanga impanuro kuri abo bene wacu mm. bugwaruka biyita bamwe ngo ni basenera abandi ngo ni abasenera fdd mm. mu gihe umukuru w'umugambwe atavuze ati genda mm-hmm. mu rwanda urwanya wese ngo gatwe kiwiwe mm. n'ayo mazina kwanza bariko mbega agenda babaze gatoya bariko baranyumva ni ukuri bantunge nk'abantu mm. b'ubutungane ko bwakubita inkoni ngufi mhm. bakarekurwa kumbe hari igihe ngira ngo bo babikosoye baba ari bo bose ku mpande mm. zose kandi n'ubutungane burabira impande zose ntiburabire ngo uruhande rumwe mhm. barabona umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi na ushinga amateka agatorwasa barigera bahura ngo bafate mu mashati mhm. aho icyo ni isomo bakwiye kuraba batumenya kwinjira muri politiki no kwinjiramo umuntu aba yinjira ukuguru kumwe ukuri nako agengeza ati reka ndabe ukuboko kumwe natwe amaboko yose mm. nijoro biragaragara ko amajwi y'abanywanyi y'umugambwe ndabumva duga ku ijambo eh, uwo bigira wese n'ukuri nuvuga yuko bo jewe narigeze kuba eh, kenshi mu myaka yahera numvise mm. abanyepolitike ngena ku maradiyo sinzi umuneshamakuru yavuze ati mbega mwebwe nta naka muri ko murasangira ngo yego ngo ntango nanite kubera ko mutuye kuri radiyo mutamuvuga amajambo yuko nimwumvikana nimugire iki mm. hariya hasi genda hariya hasi kujya musangira mugahana hasande musangira agafana mubwire mm. abanywanyi banyu nabo batekane bamenye yuko umukuru w'igihugu aba ari umwe mhm. bamenye yuko umushinga amateka atowe muri iyo ntara abaserukira bose abaserukira umugambi n'uyu mm. icyo batubahirize vema babihagarike bose bamenye kuba kandi uze mu menyeshamakuru mhm. njyewe ndi umubanyi wawe yego turagwanye turakomerekanije ngo dupfuye iby'imigambi mhm. ejo ndagwaye ngiye mu bitaro mhm. none nzoterwa nande nzoca ndengana burya ngo ntisange umuganga w'intangarugero ngo anjane kwa muganga cyangwa anondere imodoka injana mhm. icyo nicyo ntiduhurira ku ivomo dusanga ari uwo kwa so wanyu ari kwande yego icyo rero nicyo bumenya abarundi nukuri kuri no bahanura abanyamigambwe ko abo banwanyi b'imigambwe abanyamigambwe bo je nuvuga ko bibaniye neza ni muhanurana ego no guhanurana kuko bose n'abarundi ibyo mm. sukari nabyo umukuru w'igihugu n'akandi kantu yavuze ati mm. hagati muri ugiye hagati usanga atabikaje biriyo mm. ati ubibona ku mpera ku mpera mhm. niba nabiyongoranira bicejwe n'ukuri iyo sukari iboneke ni ukuri ibintu by'isukari nubwo yuko arakabibera abahinga mugabo ngira ko nyene icubahiro eh, yabibonye umusingi mm. ugiye gutorwa uzotogwa yego hama iby'amakinga nabyo mhm. jewe n'umushikiranganje nyakubahwa mm. nogenda kuri tamete ni mwese ni muyazane muze mwese atani kinga gibi wa tubasasume mm. izo bintu nti bibaho navyo noja yeme menaje gukora makinga angana kijya gitigi na basukiranije yose naya anye atwara abantu ni bintu babuzije mm. ivyo biremwe amahinyo sindiko konda yego Ferdina turagushimiye ku isaha zibiri ku minota 27 ibiri ni gicushikirije undi munyanya ku murongo aro mahoro cyane mahoro akazina kanyu no muherereye Bigirimana Joseph Karusi Munyarikere ku mbabazi mm, Bigirimana Joseph Karusi ego ngira mhm, icyo mushikirije agomba kuvuga ku bijyanye na rya makuru bavuze mu mm. bijyanye n'amagara y'abantu mhm. bavuze ko malariya yasanze mu ntara ya Karusi mhm. by'ukuri nivyo kuko ndiko ndaraba abarwayi ba malariya ni benshi kuko niyo mm. bagiye kwifatisha amaraso barayibona ku bwishi kweri yego ni gushima rero abajejwe amagara y'abantu bafashe yo kubavurira ku batumba mm. ego ni vyiza nibabandanya ariko hanyuma bazoce barabe batanga imisegetera imisegetera yaraheze mm. uko ziciza aracuhira kubera bazoba bakoze ngira ngo bizojana navyo nyene bazoyibaronsa ego nkaca mvuga kuba ibijanye n'abajya abanyeshuri bo mu rutana mhm. barabe babaroza ry'amatuwarete kubera ivyo bari vyiza urumva ko ari hatari urumva n'ikibazo yego ego bazoba bakoze kubera nibyo nivyo ego mugira ibihe vyiza rero kw'isanganiro natwe turabashimiye aho muherereye joseph ubundi umunywanyi ku murongo alo alo umunywanyi agatelefone ntikamworohereje twizere ko azabusubira kugaruka ku isazi ibiri zirenze ku metero mirongo ibiri n'umunani ubundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe akaradiyo ah, kanyu mukigizeyo gato dushobore kumvikana yego hmm, tuganira nande rero akazina kanyu nawe muherereye muganira na meretusi meretusi muherereye ga meretu ah, mukinanira mukinanira mu isagara cya bujumbura yego hmm, ngice mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro yego me yewe mhm. inkuru yankozeko mhm. ni inkuru y'aba batware bibururi baca inzoga abantu kugira babatunganirize mm. yego nkavuga ati ahubwo muturangire hose kuko burya aho uko hamenyekanye n'ahandi izo nzoga nk'ubu barazibaca mm. yego mugabo umutwari icyo cyo yari akwiye gukora kuko tuba twabatoye kugira badutunganire mm-hmm. ari nk'ikintu abantu bashwanye bakabatunganiriza batarinze kubaca inzoga yego yego gisho nicyo nasaba murakoze mugira ijoro ryiza komera komera turabashimiye okay alo undi munyuye ku murongo telefone umunywanyi ndumva ntibyamuheje mbega yemwe kuki dufuza erega turi bene mugabo umwe ye koko twihamenyo y'abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mbembero tugarura umutima wowe habonye ko ubu ushobora kugura uduseke tw'ama cyangwa twa interineti uciye kuri eko kashi yawe oya reka eh, embwe vyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane mhm. akadirisha uhitamo mhm. gatatu mhm. kugura amayinite n'uduseke baca bakubaza ko ushaka kugura amayinite canke uduseke uca uhitamo kabiri ariyo yo kugura uduseke ugaca uhitamo rimwe mu gihe wifuza uduseke two mamesaje canke ugahitamwo kabiri wifuza uduseke twa interineti ni ukuri eh, si ivyo gusa uko uguze agaseke k'amamesaje ah. uronka mesaje z'amabonisi uguze amamega naho nyene uronka amamega ya bonisi n'ibibonisi eko eh, kashi yubahwe kweri ni ukuri yubahwe uduseke n'ibibonisi byinshi muri eko kashi mbega yemwe kuki dufubuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko twihamenyo yabo e umutwe nzu urakitse nidukubita agatima mpembero tugarura umutima oh, twigarukira tubone ko ibyo twaciyemo bibi radiyo isanganiro ikiganiro ni igihe cy'ushikirije ku isazi ibiri zirenze ko minota mirongo itatu n'ibiri umwanya ku murongo hano amahoro mwisaraku amahoro cyane akazina kanyu naho muherereye veniste igitega veniste yego mu mutumba wa igitega mm. veniste igice umushikirije ku makuru mwakurikiye makuru nakurikiye yakoze kima mm. uwo muntu yagize ingeshano mu mugo mhm. yego venise ndabumva aba rero ibuka burya hirya mhm. ikiri mwambara igerekeye wambaye igihugu mberuka uri ibaruwa mhm. ndababate bari ikibuka sereni yego cya kabiri nacu k'iburyo n'ukuntu n'abasore b'umwana minisitiri agatelefoni kanyu ndumva ko ibirere bitari ko birabyorosha kuko biriko biracika ntituri ko turabumva na gato halo halo hano mwiriwe yego akazina kanyu yego mwaga na Selemani mu gacokwe Selemani mu gacokwe yego mm gico mushikirije yego je cyamere nagomba nshikirize ni nko gushima makuru nyakubaho yadushikirije umukuru w'igihugu bijyanye n'agasukari mm nako icyo kibazo cyari gisanzwe mengo kweri kiratuvuruze abanyagihugu bose Mm-hmm. ariko nkongera mvuga ati ego ni byiza kweri tuba turabishima ariko mm. amakenga ashyikiriza ni uko bitoha biba nk'uko bisanzwe bigenda nk'iyi sukari cyuma ngo isukari muri leta yabonetse mm. ariko ugasanga ukuntu bayigurisha mm. bayigurisha mu birimwa amakenga ugasanga igiciro bapanze si cyo bariko baragurisha mm-hmm. ko muhabarana nk'inzego ari hamwe uwobwira ibintu nk'ibyo yohanwa agahanwa hamwe bose abadandaza boza baragira ku murongo mm. yego murakoze cyane tubashimire yego namwe murakoze yego ubundi munyanya ku murongo aro amahoro bwana mayonga amahoro cyane ah, ndi mu nk'uko bisanzwe ndi munengo ngahanye ikaroti hmm. ndikomeye buhiga ku mutumba wa nkoro mhm. nagira mvuge ku bijyanye n'agasukari aho hmm. twabaye turashima mhm. mugabo rero isukari nubwo izoboneka nana hmm. mayonga urazi yuko umuntu anywa akayi aruka yinze none umuceri wowo isabune mhm. yoyo yego amavuta nayo mhm. nabyo nyine niba ari abanyamva byova hanze bikaza bikaboneka mhm. barabe bize natwe abanyagihugu bato bato tworoheye yego ikindi nacyo mhm. ujya muti baba uvuze ko ujya muti bapoma mu bigori no mu biharage yuko ufite ingaruka ku magara y'abantu urumva ibyo bihugu bya rutura byose ko benshi bawuzungurutse bakabona amakosa yawo yego wasanze mu burundu bwe tugiye ni baraba rero abatezwe amagara y'abantu duhave tugira ingorane kuko nk'ubu abantu baragwara indwara z'ibyaduka batazi kumbe tunazosanga turiko turazitego n'iyo miti dupoma muri ivyo bintu turya yego nibarabe nibarabe ivyo bokora kugira umuti bawuhagarike mhm. ikindi naco none barya bagwanyi bo muri Kongo bagomba gushikirizwa mu Burundi mbe mhm. babaye bubafate cangwe jesi numva ukuntu babayeho muri Kongo ehe urumva yego Mm, ibyo ah, urumva bo bavuze ko bakeneye gushyira hasi ibigwanisho urumva mu Burundi biteguye ko boza kwakira urumva mu gihe bifuje gutaha mu mahoro aho ni sawa eh. ikindi nacyo mhm. bajya abantu bagwanye bapfaye iby'imigambwe mhm. ndetse numva none nkabana bagwanye bari ko barapfa imigambwe turi ko turiyamamaza ngaho numva ko bari ko barapfa ibintu biri mu kuri mm. abatoya twarehamaze ubu igihugu ni ikaze ubu nawe wanjye wangura habemo mhm. abantu nyine bapfungwa nyine ikintu uretse mbabazi ujya mhm. mukuru w'umutumba mm. n'ujya mugore wiwe mhm. nyine nk'umunyambabazi bafite ibibondo wumva ibibondo nyakubahwa munyamakuru wumva abana bagiye kubaho gute mm. yewe ikintu nubona akabunyagihugu cy'iwanjye mugabo baramba barasimbuguruje abacamanza barusoma baraba batume badegurire uwo mugore yego hafi yabo yarafunguye umugabo none bafite nk'abana nka batanu batandatu burya myaka mayunga babakira umva ko bana bagomba baba imfubyi mm. cyo nagomba gushikiriza cyari ibyo turabashimiye yego ijoro ryiza yego mutaba ubundi munyoye ku murongo alo halo halo mwiriwe neza mwiriwe mm, akazina kanyu nitwa salvatore bugendana salvatore bugendana yego nagomba kuvuga ku bijyanye n'ujya muntu bashize ifu bashize ishano mu ifu mm. burya si we yabigize n'umwansi yabigize nibaza ko atamudandaza yobigira bibona mm. rero ubutungane bwotohoza neza kugira uwo muntu basange ko ari byo babyitondere mm-hmm. cyo nagomba kuvuga n'icyo murakota mugire ijoro ryiza ijoro ryiza namwe yego alo mwiriwe neza venise tega harutse igitega venise tego numva yavuga ati abari bari baraje barikebuka nk'umuntu yagana kuri kibondo akihora ubusa bari bafitanye urwango n'ababyeyi ntiyofata umwana ngo amugandagure yego usanga nabo natunze abana nk'ibyo bimubaye ko nabone yobabara mm. niba abantu bishebuke kweri ishemwa muntu bacubahiriza nk'umuntu atwagwa n'ubw'imana yamwandikiye mm. ese ko nabo rero barashyira iryo shano mu bifungurwa umuntu ariko aradandaza mhm. ibyo bishemwa abo bantu baba baje no gusuma baze baracunga ibintu barabe neza mm. kudandaza nibo kubabuka nakunda ntibinakunda mhm. ndabumva munywanyi utunite menga turamuheranye Alo mwiriwe neza aho cyane akazina kanyu nduwayo mari mhm nduwayo nduwayo mari mhm muherereye muherereye mbodingeza muherereye he aha mu buho mm, mhm mhm yego abaye yego gico mushikirije rero cyagushikira mhm nikwekeka mafu mhm mhm mu by'ukuri umukuru wacu ni ukuri kabisa igombe ko nk'aba bantu ntacyo bapfa ko byitwara mu kugira sema bakababihakanye hama bumfuruma n'ibabu hama wiwe hari uje gusanga nk'abana b'abanyeshuri ugasanga bambaye ibani ugasanga bambaye habura cyangwa umuntu ariyo bafashe yego amakini bafasha na mu cyerekeye urubyeyi mwebwe nk'ikomere amabara nk'iritu umunani barabukora utokiro kugira ngo ngo kimwe nta ivumbi ubutagenda natanga yego yego sabisha kuko ko mukuru nduwayo agatelefoni ni kariko aravyoroga ariko mugire ijoro ku isaha zibiri zireze ku minota mirongo ine n'ibiri ikiganiro n'igira icushikirije Eric Uwimana muhinga bw'ivyuma Jean Marie Mayonga niwe muteramanye n'ubundenye tubana tuganira allo munengo ugarutse ego ikintu amene nibagiye nyamukuru mm isanganiro kweri kumicikagurika murabe mudufashe mm ikumicikagurika gose ntituyumva neza ubu ah ya kuri magaye kijana na rimwe ngayi karodi ntituyumva neza mm murabona ko ufite inyanyurire rwose eric yabyumvise yabyumvise kumbure bazora bingana babikosora yego yego yego murakoze yego namumugire icyo gihe ubundi munyoye ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza e, ndi ndabona aroyiti mu bweru mu kayongo mu kayongozi mm Eh, iyi mu makuru mwagiye muravuga cyane niyo mhm. twumvise adukora ku mutima hmm. oya kweri none mu burundi ibintu hari uruhande y'ibintu bimwe bimwe bikoye mhm. n'abantu tugomba tujye ko tugorane nyine tugorane n'iyi ntwaro y'umutama dukunda twubaha hmm. nk'uwo muntu yipfunze kujya kwica abantu batagira igiti kiri agashyira ishyano mu ifu abantu bariko barapima mm. ni umurozi mubi kuko urabona ntiyarabye ko riza kurya abana hari n'igihe ryari kujya n'umutegetsi uwo muntu yemwe bamurondere bamufunge kweri mm. cyangwa ubutungane bukore baharuye abantu bahaswe gusa uko bangana kuko urumva yari yifuje kwica abantu benshi kandi bo mu mm. nzego zose yego hama ikindi mm-hmm. none ibintu byaduze haruhande y'uko bavuga ko ari guhirirana ry'abantu agasukari ntituronka hino mu kayongozi ho hatagira n'ikihavugira mm. utumesa twaduze rwose mm-hmm. umurimyi wino tange w'icenda juru hariya mm. tugiye gusubira kurwara inzoka abantu bagume bajya kwa muganga mu miryango ahubwo ngaho ndabibona uko bimeze biragoye yego ama ikindi mugerageze ku mirongo umunani n'icyenda cyambutse uwo wahavuye kweri hari mm. igihe ikiganiro cya byose tugira gutya tukaza mm-hmm. twumva biracike ni n'ubu hari igihe tutaza kugisozera kino kiganiro kuko mwaduhaye ijambo mm. hari ikindi numvise mu kiganiro mwari ko mm-hmm. muraganira kuko isanganiro tuyumviriza mirongo icyenda na gatanu ku ijana cyane rwose Mhm. wa munonotse ifarasine niyo nsaba mwariko murabivuga mu kanya kahera mwumva bigeze guki turaza kubyumva mu masuru murakoze mm, eh. yego ababijejwe kubikurikirana mu makuru y'inkino bazubashikiriza ibyiwe aho ariko abandanya amahiganwa serukira igihugu cy'u Burundi yego abajejwe iby'inkino muzovyumva amakuru murakoze halo alo mbabalire gatira n'imiyo ngabo Alex Ngabu mm ababene wacu bimbo nibakure nagenda bavuze ko ibintu bo bivamo mhm. kandi rero sibo bafise ababashigikiye hmm. hmm. mhm gutenya kuba kwa mumenyesha makuru mhm yari ku gatandatu heze hariho umutegetsi yari yaje ahantu kandi ahantu je nari nahagiye mhm mugabo rero imbere zaho ku wa kane umushefu defende yari yavuze ngo umuntu bazosanga bariko arari mu batabitura mu mutegetsi ngo ahantu ku wa gatandatu mm. bazoce bamwaka isuka mm-hmm. kandi rero mm. kandi rero abo bantu abo bantu bagiye batembera mu biyaya barabaha abantu barima ayo masuka barayabasi abantu babashorera ku ngufu bagenda ngo bagende kuraba ngo umutegetsi aho hantu ni ibintu byabaye mm. rero ni ukuvuga ibyo bagira byose bafite ababashyigikiye mhm. rero nk'ibintu hamwe basubira ko ngo babahanure ibintu bishobora gufata ibindi sura mbere mbere kuko hariho n'uwagombye gukubitwa isuka yo mu mutwe ariko arabuze umuntu uko yirimira ngo naje kwa ibyo bintu njye mbona n'amaso y'iwanjye mhm. ni mbere byabaye kuwa gatandatu heza abategetsi bari bagiye muri komine nyabihanga aho bita mu gitaka mm. hari kujya munsi rero nibikebuke nk'uko mwene wacu feridine yari yakivuze nibikebuke bareke kujyana ari bamwe ari ababana mm. urakoze cyane reka tugushimire yego yego murakoze mu gihe ijoro ryiza yego namwe mm. radiyo isanganiro umusazi bizenze ku minota mirongo ine n'umunani umwanya ku murongo hano kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani. Tumetoka mbali, tumepata shida, sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu. undi mwenye kumurungalo mwiriwe mwiriwe neza mm, na mahoro yego akazina kanyu naho muherereye Eze Bujumbura inde Desire Bujumbura. Desire Bujumbura ego. Ego amajera kuba utiza kura makuru yako gatukari. Mm. So ngoni chumira mu batuka rukaje ari kumbona abana ugira agende ku isiri ari kibazo ndamenye. Mhm. Ego kandi menga kimera kimwe kandi umva matira makora ibinyobwa ari menshi. Mm. Kana chimira zingwisumba bo mare kandi toro toro ngai gadza disairi nongo. arazi ko ari kwigana n'umwana w'uyo yamumeze niko mubwira vrema ni cyane yego hama ah, ikijyanye n'uwo mubisha yazize uburozi mu bintu by'ifungurwa bariko ariko abantu bagasaba bayifata bakamererwa nabi umenga ntiwazize ubuzima hamwe hmm. bamubonabona bakamuhanura ahubwo urumva yarakoze amakushamwe adasanzwe abijyana kuri mitima ngaho mbunumva kugira batunganirize abantu baza gusa ngo zabinyeri n'ukurungura zatsinze hora mm. bakabahanura bagize intwaro babakurira bakaraba n'ubu bakora nabo nyumva bazitwara mu ntahe mm. ama ikijyanye numvise amakomine yose kugira ngo ari muri na mirongo ibiri na gatanu umunsi ko tuba bafite umuyaga nkuba n'ibintu by'iterambere byiza be n'amazi barideveza kandi hatari akamayo bavuze ngo nanjye ama mugire ngo radiyo na kegesa natwe turabashimiye bayi bayi bayi amahoro abana bacu tubaraga igihugu gitekanye kiremye zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'ibiri umugiye ku murongo alo eh, ni sawa amahoro cyane eh, muri kumwe jamari jamari jamari muherereye nyabisinda ikirungu mu ruyigi mm, mu ruyigi ye ngo mvuge kuri aba bantu uya ni umuntu yatanze uburozi urega mm. ko mu leta batemeje by'ubushirikina hivi ko yazokwemera ko uburozi bubaho mhm. ndiyo mana rero abana makenga yani kuriko uvuga ngo umuntu yatanze uburozi burabaho bwarafu mu bantu bari hirya hejuru ntimwemewe ko bubaho mm. aho rero ugana ishida ko bazomubona bamwemeze mm-hmm. nkaca nza kuri numvise cyane turi we yavuze umushikiranganji ku bintu bijyanye n'amakinga ajya kutuku najya amakinga asanzwe mu gisagara mm. ibyo rero nabyo kandi baze barabe neza kabisa mm-hmm. uko amakinga ariho ariko abantu benshi batunzwe no kunyonga amakinga hmm. niba biri ngombwa barabe ukuntu bo yasubiza ku ibarabara agakora na cyane cyane kuba benshi baragura ari ukuyunguruza hmm. rero kubera iyo mvo aho naho bazayicokorwa nimba barabibonyemo amahinyu kuko yababwambye ati harimo amahinyu hmm. baze barabe babisubize ku murongo ibintu bitarononekara kubera ko burya mu burundi burya biragoye politiki yaho iragoye mhm. ubona ko nk'ubu ibintu byo kugwa n'amasenga ariko arugagwa mhm. ibi bintu bizaba bituma bitera n'ikindi cyuka kiri ku bantu bave biyumvira nabi uburongozi mm. nicyo gituma ari ibintu ari byo kurabira hasi kugira ngo ntibitere icyuka kibi cyaba icyo rero ntabwo mvuge turagushimiye murakoze amahoro cyane iwanyu radiyo isanganiro mu minota itarenga ndwi turasozera kino kiganiro alo alo Halo. Halo. Tuganira nande. Kavuganiza imana Reverien mu ruyigi zone zindi. Reverien mu ruyigi. Ego zina wamvuge ko umuntu yasize ibintu by'uburozi mu ryofu. Mhm. abantu bameze nkuko boraba kikebuka kuko yagobye kumara abantu benshi kuko mm. ni niba musanga bafite agatima kabi bawe n'umuntu agiye gutera imbere bakaraba yuko bamuhombya kugira ntibarutse kumushorera mm. abantu bameze nk'uko bakikebuka kubera ibyo byo kuza gutigita abantu kubona uza gupfa wari uri ibintu watangiye amahera mm-hmm. birababaje kweri abantu bameze nk'uko boraba bakabiheba ibyo si byiza mu gihe ijoro bwite mm. natwe turabashima mu gihe ijoro ryiza mm. undi munyuranye ku murongo halo mwiriwe neza akazina kanyu tasiyano n'amahoro yego eh. nagira mvuge kuri abo bavuga kuri abo umuntu yatangije uburozi mu ntege mu ifungu hmm. eh, uwo muntu niba murondere kubera bamukorere ko kabisa uwo muntu yashatse guhonya abantu benshi uwo muntu araba kubona umuntu ujya gutanga amaheraga ukayagereka ko birababaje mhm. leta rero kabiri nawe nirabe kuko yahora ivuga ngo nta baruzi ariko bavuze ngo hariho abaruzi bafashe bagahabwa ngo ni ukubatoteka nibarabe neza kuko ngira ngo bose babyemera yuko bariho yego nibakurikirane rero babahane mwakoze ijoro ryiza mwakoze igihe radiyo isanganiro ikiganiro ni bwicishikirije nuko rero dusubire dushimire abagize icyo bashikirije ku makuru bakurikije kuri radiyo isanganiro sinukuri Rwanda badondagura bose ariko abagize icyo bashikirije mwese turabashimiye aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara z'igihugu cy'u Burundi zitandukanye nuko ikiganiro rero cy'uno munsi mwari muteramanye na Jean Marie Mayonga Eric uwimana niwe ko atuma twumvikana none tukaba tumushimiye mwese rero tukaba dusuye kwifuriza kugira ijoro ryiza mu mwanya mushobora gukurikira amakuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi ibiganiro kuri radiyo isanganiro birabandanya mu bw'ijoro ryiza ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gicushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru